Od faksa do faksa. Ranije smo pričali o Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, njegovoj novijoj povijesti, uspjesima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razvijala svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi rekao nam je prodekan za nastavu, profesor dr. Krunoslav Zmajić. Pa evo što se tiče samog Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku mogu istaknuti da mi zaista imamo sve studijske programe unutar same vertikale, što znači u stvari da imamo prediplomski stručni studij, s tim da se on izvodi jedan dio na našem dislociranom studijskom programu u Vinkovcima. Tamo imamo dva studijska programa, to su u stvari poljoprivredna mehanizacija i agrarno poduzetništvo. U istom momentu u Osijeku imamo također dva studijska programa, to su u stvari bilinogojstvo, smjera ratarstvo i imamo ovaj, studente zootehnike. Svakako da ono što je karakteristika i dobro reći za taj prediplomski stručni studij, on u stvari podrazumijeva da nakon završetka studijskog programa studenti, odnosno dobiju naziv stručnog prvostupnika, imaju 180 ECTS bodova, što u načelu znači da uz određenu e, ispite razlike mogu nastaviti u vertikali na samome diplomskom sveučilišnom studiju. Ono što su cjelokupni, odnosno ti programi koncipirani, e, sva četiri studijska programa bazirani su velikim dijelom na stručnoj praksi, tako da negdje studenti koji završe te studijske programe imaju negdje oko 750 sati stručne prakse, a preostali dio uglavnom se odnosi na teoretsku i praktičnu nastavu, odnosno i dio laboratorija koja se u stvari u različito pojedinim studijskim, studijskim programima. S druge pak strane, kada govorimo o prediplomskom sveučilišnom studiju, također imamo u stvari jedan studijski program koji se zove poljoprivreda. Unutar toga studijskog programa poljoprivreda imamo pet smjerova. To su u vertikali agroekonomika, to je bilinogojstvo, zootehnika, hortikultura i mehanizacija. E, također studenti dobijaju naziv završeni prvostupnik sveučilišnog studijskog programa poljoprivreda, odnosno određenog studijskog programa koji su studenti završili. E, također imaju 180 ECTS bodova kada dobiju tu samu diplomu i imaju mogućnost nastavka studija izravno na diplomske sveučilišne studije bez ikakvih ispita, razlika i svega drugoga. Možda razlika ili specifično za razliku od e, stručnih studijskih programa, tu imamo znatno manje prakse, odnosno imamo 75 sati prakse koje ga studenti moraju proći, uz svakako terensko nastavu i laboratorijske vježbe koja se odvija na pojedinim studijskim programima. I karakteristika je u stvari da mi kroz te prediplomske specijalističke studije već tada želimo na neki način osposobiti i osposobljavamo studente da oni mogu organizirati e, određenu poljoprivrednu proizvodnju, da li ona bila na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili se ona odvijala u velikim e, trgovačkim, odnosno velikim poslovnim subjektima. E, ono što je na neki način ugledano u studentima prediplomskoga, njihov krajnji cilj svakako je nastaviti dalje na master studijskom programu, odnosno upisati diplomski sveučilišni studij. U tom diplomskom sveučilišnom studiju <clears throat> kao fakultet išli smo ka specijalizaciji na pojedine grane unutar toga, tako da smo u nekoj vertikali ostali paralelni, tako da recimo imamo studijski program agroekonomika, E, imamo također studij biljnog vojstva, ali studij biljnog vojstva sada grana na četiri e, smjera, tako da imamo po pojedinim specifičnostima kao što je biljna proizvodnja, e, oplemenjivanje e, i sjemenarstvo, zaštita, bi, zaštita bilja. Kada je u pitanju pak opet recimo hortikultura, nju smo također granali na vočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo E, ovaj, vinogradarstvo i vinarstvo s jedne strane, s druge strane pak opet imamo e, proizvodnju e, cvijeća i povrća kao jedan poseban studijski program i imamo ekološku poljoprivredu kao takvu. Uz to također imamo zootehniku, ona ima tri svoja smjera, ona ide na hranbu domaćih životinja, specijalna zootehnika i lovstvo i pčelarstvo kao takvo poljoprivredna mehanizacija, odnosno mehanizacija, ostaje i dalje samo mehanizacija i na neki način s time se u stvari poljoprivredni fakultet e, odnosno e, zaokružio cijelu cjelinu unutar same poljoprivredne proizvodnje i za potrebe na tržištu rada za područje cijele istočne, e, cijele istočne Hrvatske. Hoćete se javiti? A, šta je sa postdiplomskim, onda studijima, je tako? Da, da. Također mi imamo mogućnost znači, za danju specijalizaciju, to su nam u stvari poslijediplomski studij, imamo poslijediplomske specijalističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobije još veća specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom kao jedan od specijalističkih e, studijskih programa, Također postoje i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno unutar samoga ratarstva, a ono što je u stvari na neki način e, kruna, to su u stvari doktorski studij. Imamo jedan doktorski studij koji se zove poljoprivreda, ali u toga, unutar toga doktorskog studija imamo sedam smjerova, od smjera agroekonomike pa do e, i programa ratarstva, odnosno bilnogojstva, zootehnike, i svega drugoga unutar toga. Tako da smo jako široki u stvari i omogućujemo stjecanje doktora, odnosno doktorata, odnosno doktora znanosti iz cjelokupnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz cijelog područja same poljoprivrede kao takve. Jesmo prešli sve, jesmo. zanima me, sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj, doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta u jako puno, jel? Da. da. da, što se tiče ovaj, doktora, mi možemo reći da mi u stvari upišemo, s obzirom na ove studijske programe kakve jesu, upišemo negdje otprilike između 20 do 25 eh, doktora znanosti. Ono što mi se možemo pohvaliti da veliki dio tih doktora znanosti u stvari, odnosno budućih doktora znanosti, studenata na doktorskom studiju dolaze iz privrede, odnosno iz samoga gospodarstva gdje stječu određene dodatne kompetencije kako bi mogli eh, transferirati to znanje i u svoje gospodarske gospodarske subjekte, odnosno za cjelokupno gospodarstvo i s tim smo veoma ponosni, a možemo reći na godišnjoj razini to bude negdje između 3 do 5 doktora znanosti. Kreće nova akademska godina, Brucošima je potrebna malo veća podrška oko upisa u prvu godinu i snalaženja na fakultetu. Tko to najbolje radi nego studentski zbor? Kako vam studentski zbor Poljoprivrednog fakulteta može pomoći, reći će nam predsjednik zbora Dominik Razman odmah pri upisima imamo direktan kontakt sa brutošima jer mi im pomažemo direktno da se upisuju na fakultet, e, mi im pokazujemo gdje je referada, objašnjavamo gdje, gdje ko šta stoji, šta radi na fakultetu. Također kada krenu, odmah se, kada dođu na upise, odmah ih se informira da na našim službenim e, stranicama na Facebooku imamo službeni profil, službenu web stranicu i da, e, preko toga najčešće komuniciramo sa brucešima, tamo se oni mogu informirati o svemu. U rad studentskog zbora može se svaki student e, fakulteta i brucaš i više godina uključiti, bez obzira što nije na papiru u studentskom zboru. Nama i treba podrška naših studenata posebno za projekte koji dolaze, to su na primjer studentski časopis Fenix, tražimo autore članaka, studenti mogu slobodno nam poslati neke svoje članke, mi ćemo ih objaviti. Stižu nam mnogi projekti, na primjer Karijera Day, PFOS, Agro PFOS Day i e, okrugli stolovi s nekim poduzetnicima kojima, e, kojima želimo tim projektima zapravo nekako da naši studenti ostvare prvi kontakt s nekim možda budućim poslodavcima i tu nam svakako uvijek treba podrška studenata i svako se može priključiti u radu studenta, studentskog zboru. A sadašnji studentski zbor je izabran na mandat od dvije godine, znači do 2019. godine i onda će se tada raspisati novi izbori i onda se tada još može službeno jel, ući u studentski zbor, ali do tada nema nikakvih problema. Studentski zbor je apsolutno otvoren za sve studente. Jedan od studijskih programa na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku je i zootehnika. Zootehnika je formiranje visokoobrazovnih kadrova radi ostvarivanja obrazovnih stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u području proizvodnje domaćih i uzgojenih životinja. Studij je prilagođen potrebama strateškog razvoja proizvodnje zasnovane na uzgoju domaćih životinja kao jedne od najznačajnijih područja poljoprivredne proizvodnje. Osnovna svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike proizvodnje domaćih i uzgojenih životinja. Osnovni pravac svih aktivnosti usmjeren je ka stjecanju funkcionalnih znanja i vještina za uključivanje studenata u konkretne grane stočarske proizvodnje. Što moramo znati o zootehnici i studentske perspektive reći će nam student druge godine preddiplomskog studija zootehnike Mihael Stažić. Zootehnika je zapravo stočarstvo, malo moderniji naziv. šta reći o zootehnici? Najjednostavnije, malo kad vidite ono zootehnika, ne znate, možda neko ne zna ni šta je, neko je zavezano nešto za životinje, nešto nije, ali ukratko... Dobro, dobro, mhm. <laughs> okej. Da, Bavimo se životinjama, najjednostavnije od kako se životinja rodi do jel te, čina klanja same mesnice, znači kako ga poroditi, kako ga nahraniti, a što raditi sa njim, koje će u raspod, koje će u naklanje, koje će ovdje jednostavno samim uzgojem, hranidbom i svime što to podrazumijeva. E, nekako ovo područje je posebno podneblje ovaj, poznato po tim, ja bih rekla već nekako socijalno-kulturnim događanjima koje se poznato zovu klanje. E, mislim, u zadnje vrijeme nekako su i polemike oko toga, joj, e, što sa tim životinjama, treba li to tako ili ne. ja se sjećam da sam kao mala sudjelovala na jednom klanju i da to koliko god mi je bilo potresno je nekako i bio dobar socijalni događaj gdje sam zapravo vidjela da ljudi koji su uključeni u tu nekakvu lokalnu zajednicu svi zapravo sudjeluju na nekom boljitku tog domaćinstva. E, e, ti kao student zapravo e, ne moraš nužno sudjelovati u tom procesu ili tako, ali da možda malo možeš približiti da ipak taj sam čin tog klanja ne mora nužno biti loš, nego zapravo da on i dobrobit za nekakvu zajednicu koja se bavi konkretnom e, ovaj, uzgojem životinja. Pa evo, klanje u ovim, naravno, kako ste vi rekli, ponemlju tradicija, na malim gospodarstvima većinom, kao što znamo, jer te svako na selu sad, možda sad više nije tako, ali nekad je bilo, svaka kuća imala svoju jednu, dvije svinje koje su onda zaklali, skupe se prijatelji, obitelj, susjedi i onda se to polako od ujutro do navečer, kako već to ide svojim tijekom. I to je nekakva tradicija koju naravno treba sačuvati, koja je karakteristična za slavanju dobro nije samo za Slavoniju, nego općenito za nizinsku Hrvatsku i... Mm, koje su nekakve, kakva je procedura? Znači moramo, pretpostavljam, e, e, ovaj, kada se bavimo uzgojem životinja, zapravo i određenu prehranu regulirati i mhm. sve nekakve zakonske procese koje sada ovaj, su aktualni. Ne možemo sad, eto tako, doći i, ovaj, i bavimo se klanjem. Znači što zapravo sve prije toga mora Pa zapravo prije toga samoga, sad neko će možda uzgojiti životinje, neko će okupiti. Naravno, životinju treba znati nahraniti, ne možemo ono kako kažu samo baciš pa ako pojede, pojede. Treba znati imati neka određena znanja o smjesama, o samom ugovedarstvu, o silaži, sjenaži, općenito, znači o prehrani, kako pravilno izbalansirati, kako hraniti recimo kravu za proizvodnju mlijeka, kako hraniti bika za proizvodnju mesa, sad smo se malo odmakli od svinja, ali recimo isto također i svinje također na prehrani prehrana je jedna od najbitnijih stvari. Da li će ona biti masna, da li će biti mesnata, da li će biti kombinirana, što je pasminsko svojstvo. I eto, i o tome se također uči isto kako je kolegica rekla, prva godina su općeniti predmeti, na drugom semestru malo se razvajamo, ali onda na, recimo na zootehnici na drugoj godini dolazi tek oni pravi predmeti kao što su hranit govedarstvo, sinjogojstvo, peradarstvo i ostalo da ne nabrajam i onda se u tom svakom predmetu uči specijalno za tu životinju. Uh-huh. Na hranidbi imamo općenito odvojeno opću hranidbu i onda kasnije odvojeno specijalno. Na opću se uče stvari kao recimo šta je obrok, e, što je smjesa i takve jednostavne stvari, a na specijalno već učimo kako nahraniti svinju, kako nahraniti kravu, kako nahraniti perad, što recimo još je vezano naravno iz ove ostale predmete, kao što su govedarstvo, peradarstvo ali tamo više učimo zapravo o samome uzgoju tih životinja. E, što moramo e, sve ovaj, zapravo znati o uzgoju? Ja ne mogu sad doći i reći, e sad ću se ja baviti ovaj, per, peradarstvom. Što bi trebala znati? Recimo peradarstvo. Ajde, recimo da je to. Evo ovako, prvo trebamo naravno jaja za rasplok, to su konzumna jaja. Sada najčešće proces u inkubatorima, treba znati nešto o inkubatorima, zavisi sad kakvi imate koliko traje, koliko kada treba ukretati jaja, ipak treba to onda kad se pilići izlegu, treba ih staviti, odrediti, što se reklo bi se seksirati na muške i ženske, podijeliti koji su za ženske će vjerojatno u rasplod, ako je takva pasina muški će na klanje e, i onda sam proces kreće. Hranitba, smjese su podijeljene najčešće po dobi, i u svih, to jest životinja imaju po kategorijama, recimo kod svinje imate starter, predstarter i grover, onda u samom tovu imate uh, ST1 i ST2, svinje tov 1, svinje tov 2, dok sama raspodnih životinja hraniti, to je već poseban proces i to je zapravo možda i najteže, tako i kod Perada ima ista. Odvojeno pa pro kategorijama, sada ne znam točno koje su, mislim da je predstarter, grover i finisher, ali nisam se poslije ja ne, razumijem, bi ja ne razumijem ovaj. bi bio prvo kad hranite nakon što se rodi, grob bi bio neka muda smjesa, a finisher bi bio sam pred klanje neko kako ćemo ga hraniti. Sad to ima podijeljeno po tjednima kada sa čime hranimo. I naravno razlikuju se smjese po količini sada recimo sirovih vlakana i kalorijskoj vrijednosti ili kilođula, zavisi kako već radimo. E, imate li nekakve stručne prakse o ovome o čemu govorite? Imaju li studenti e, zootehnike mogućnost zapravo odlaska na nekakva obiteljska gospodarstva ili u nekakve tvornice koje se konkretno rade, bave ovim procesima? U stvari da vidite možda e, situaciju na terenu ili to tek dolazi kasnije? Pa recimo praksa je kao, ne znam, jesmo spomenuli na trećoj godini prediplomskog, ali evo neki se profesori stvarno trude pa smo bili na terenu dosta na drugoj godini, u recimo drugom semestru što se tiče govedarstva, konjogojstva, stvarno smo puno bili, dok je recimo u peradarstvu i svinjogojstvu je teže, ipak su to zatvorene farme, ne možemo mi onako samo doći ušetati, ipak je to jedna zatvorena okružena proizvodnja, ali evo što se tiče toga, stvarno se profesori trude da mi to zapravo vidimo i u nekakvoj praksi. Prije same prakse na, da vidimo određena saznanja što će nam reći ti ljudi koji to uzgajaju, radnici, najjednostavnije vidimo hranu. Mi smo sada na fakultetu pričali o hrani, recimo neko može znati šta je silaža, nikad nije vidio silažu, onda će tamo vidjeti, tako da i samo neko predznanje možda nije toliko ni potrebno. Mhm. Sve se može naučiti kroz godine studiranja. Jesi li ti imao možda interes ili si to zapravo tek onako nakon prve godine u zadnji tren odlučio, e sad ovo je moj smjer kojim se želim baviti ili imaš možda prethodno prethodna iskustva, možda pa, obiteljska nekakva pa, ove, ovaj, proizvodnja ili ne? Nemam iskustvo u proizvodnji, ali evo imam rodbine koji se bave satima, ali evo završio sam veterinarsku školu za veterinarskog tehničara, pa mi je nekako ono bilo to sam htio uvijek, stočarstvo bio prvi izbor i eto to sam upisao. Zanimljivo da si spomenuo da si završio veterinarsku školu, zanima me postoji li e, razlike, to jest rekao si da ipak možda preznanje nije važno, ali imao si određeno preznanje za razliku recimo od, učenika koji su došli iz gimnazije. E, je li ti to pomoglo možda u, razumijevanju e, predmeta i kolegija pa, Mislim naravno da je pomoglo, ali nema zapravo razlike. Neko će možda trebati mu duže da razumije neke stvari nal nauči se sve, stvarno nije potrebno nikakvo predznanje. Možda mi je malo olakšalo, ali ne toliko možda koliko bi neko mislio ko je došao recimo iz poljoprivredne, veterinarske ili nekakve takve škole koja je vezana za smjer. Mhm. E, koji su tvoji interesi možda nakon što završiš? Vidiš li se već negdje? Imaš li nekakve planove ili ćeš ostaviti to da kad dođe trenutak ono 5 do 12 pa ćemo o tom razmišljati ono kasnije? Pa evo, nemam nikakve planove. Mislim vidjet ćemo kako bude situacija na tržištu rada, ali eto volio bi ostati u Hrvatskoj ne bi volio baš van otići i jednostavno farma neka ili nešto, zavisi gdje bude posao, sve vezano za stočarstvo može proći. E, da imaš sad recimo priliku i financijsku i nekakvu drugu podršku e, imati svoju farmu, kako bi ona izgledala, što bi sve tamo bilo i ovaj, onako ti kao nekakav upravitelj, kako bi zapravo sa tom farmom ovaj, što se kaže u slengu hendlo? Pa evo, ne znam sad prvo, trebao bi se odlučiti prvo šta bi, sad možda kosto časo, kao što znamo i nije nekakvo da bi se sad moglo obogatiti preko noći, to su puno rada, truda treba da se stekne nekakvo i znanje, iskustvo i nekakvi novci zapravo, ali eto, s početnim kapitalom nekakvim većim možda bi se i nešto moglo pokrenuti. Svinjogojstvo, govedarstvo, zavisi sad šta bi ne, trenutno ne znam, vjerojatno bi se ipak odlučio za svinjogojstvo, možda kod govedarstva ipak od 0 do 24 svinje nisu toliko mhm. zahtjevne. Aha, ok, onda bi to bio jedan od kriterija odabira. A možda podneblje koje recimo, ovaj, s obzirom da smo tu gdje jesmo, Osječko-Baranjska županija, ova regija istočna možda, što je popularno recimo, da li bi se vodio tim što je popularno ili bi uzeo nešto što još niko možda ne radi? Pa mislim da bi možda uzeo nešto što ipak što niko ne radi ili što malo ljudi radi to bi možda moglo proći bolje na samom tržištu tipa prehrambeni proizvodi i toga nego nešto što već postoji. Neki novitet bi možda ljudi prihvatili drugačije. Evo, e, s obzirom da si ti igramo se upravitelj te nekakve farme, koja je ekipa koja zapravo mora tamo biti? E, Bili se mogla uključiti kolegica sa bilinogojstva ili e, agroekonomika, pa cijela jedna ono priča možda krene u pozitivnu smjeru. Koji je tim ljudi koji bi zapravo mogao funkcionirati na Pa zapravo trebali bi svi imati cijeli tim, jer ono, ja sam recimo za stočarstvo, ja znam neke osnovne od kolegice, imali smo predmete koji su osnove, mislim da se zove bilignogoistvo s osnovom agroklimatologije, mi nekakve osnove znamo u polju o tome kako je kolegica pričala i recimo ne znamo sve. Pa recimo kolega tu s ekonomije, naravno da bi on možda malo potporu dao Marketing management. Marketing management i tako to. Kolege s mehanizacije da se bave sve. Kad bi se to okružilo, to bi možda bio jedan dobar i svakoga ponešta kad bi uzeli svakoga po jednog predstavnika, to bi možda bilo odlično. Evo pa možda ovaj zanimljiva ideja za nekakav sljedeći projekt i ti si član studentskog zbora. zapravo, koliko je ono odskočna daska možda za, za neke aktivnosti e, koje bi mogao u budućnosti raditi? Evo vam jedna, na primjer, ideja možda za nekakav mali Pa, sam zbor i nije toliko nekakva odskočna daska, jer ne mora biti da bi se ljudi bavili nekakvim projektima, i time ne mora oni strogo biti iz zbora. Mogu se naravno uključiti svi studenti koji nisu u zboru i sve, e, uvijek su svi dobro došli uvijek treba, evo kako je kolegica rekla, ne može zainteresirati studente, tako da evo, pozivamo, svi su dobro došli na rad na projektima. E, jeste li se susretom možda sa predrasudama, ono, s obzirom da je poljoprivreda nekako posljednje vrijeme grana koja je možda malo i, e, bez obzira na tehnologiju i sve mm. ovaj, e, tehničku podršku, ipak nije toliko popularna, svi nekako težimo više ovim, e, ne znam, ja bih rekla zapadnim ovaj, načinima rada, e, jesu li ti kao pa šta ćeš ti ono kad pa, završiš? Pa, naravno da je bilo i toga, ali evo prvo je bilo šta ćeš sa time, pa kućeš u poljoprivredu, tamo nema kruha kako se kaže. Šta si ti sa time šta kad završiš seljak sa diplomom i takve stvari, naravno da je bilo, ali evo, moramo uvijek jesti, čovjek mora jesti, a da bi jeli moramo se baviti poljoprivredom. Tako da ako nestane poljoprivrede, šta će biti, mislim. Naravno da ide svaki danom sve naprijed i naprijed tehnologija, treba pratiti tehnologiju, razvoj i sve i onda bi to moglo izaći na nešto dobro. E, iza nas je Bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima onakvim kakvim, jesu. E, poljoprivredni fakultet je prije godinu dana bio je nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojem smo željeli napraviti određene iskorake, htjeli smo stvari napraviti, odnosno standardizirati naše standarde zanimanja, ali i standarde kvalifikacija, upisati te standarde zanimanja i standarde kvalifikacija s jednim dijelom u nacionalnu klasifikaciju zanimanja, s druge strane u hrvatski e, registar Eh, ovaj, kvalifikacija. Eh, samim time smo uvidjeli potrebu s obzirom na 12 godina i s obzirom na tržišni sustav gospodarstva i dinamične promjene koje se odvijaju s obzirom na tehniku i tehnologiju koja je prisutna i u samoj poljoprivredi, jako intenzivna. Mi smo u stvari na neki način išli u jednom segmentu da smo studijske programe dalje išli i proširiti i nadamo se da ćemo od iduće akademske godine se moći pohvaliti, da ćemo na prediplomskom studiju uvesti još jedan studijski program poljoprivreda i zaštita okoliša, a na diplomskom studiju išli bi u smislu uh, daljnjega one potrebe koja u stvari se nameće na sadašnjim uvjetima, ono što opet Evropska unija na neki način dodatno potiče, to su stvari tehnički sustav i gospodarenje energijom kao takvom. Svakako da se tu javlja i e, poljoprivredna biotehnologija i jedan bi segment posebno dali na samome vrtlarstvu, znači na radno intenzivnim kulturama gdje ustvari obiteljska poljoprivredna gospodarstva treba i sebe naći i ustvari ono u čemu opet Hrvatska ima itekako velike komparativne prednosti koje bi trebala iskoristiti i na taj način stvari pokušavamo se prilagoditi potrebama samoga tržišta. Moram reći da poljoprivredna Poljoprivredni fakultet jako dobro surađuje sa gospodarskim subjektima i da u sklopu tih gospodarskih subjekti u stvari kojega imamo jako dobre suradnje. E, također naši studenti idu i na stručnu praksu. E, uz to Poljoprivredni fakultet ima i svoja tri pokušališta. Imamo pokušalište u Mandivčevcu gdje imamo e, koje je veličine tri hektara, e, tri hektara su u stvari vinogradi gdje studenti obavljaju određena, određena i istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takvoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljnoj okruženju, to je u stvari pokušalište Klisa gdje se, obavlja, gdje se obavlja ovaj, ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat, ovaj, odnosno pokušalište Antunovac gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti, proizvodno tu na kolege na zootehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo u toj namjeni, to bi bilo u stvari pokušalište Kozjak e, u kojem bi onda trebali se imati jednu zaokrušenu cjelinu po pitanju e, obavljanja e, studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši poligoni za naš znanstveni rad, ne samo za nastavni nego i znanstveni rad, tako da očekujemo da kroz ta naša pokušališta u stvari ona tehnologiju i onaj dio što se u znanstvenom dijelu radi bude tako, tako rekući jedna velika spona i mogućnost e, implementacije tih tehnologija i inovacija sa e, našim gospodarstvom. E, kreće nova, u stvari slijedi vam nova akademska godina, novi upisi, e, novi, nove aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017-2018? Pa svakako mi ćemo nastaviti ovom dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar, nama je cilj naprediti taj dio cjelokupne nastave. Moram reći da smo od do ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima, e, osim toga također imamo u vidu uvesti ured za karijeru studenata gdje bi u stvari pokušali e, dovesti određene gospodarske subjekte ili aktere u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, e, organizirati jednom puta mjesečno takozvanu znanstvenu srijedu u kojem bi bili uključeni naši studenti, naši nastavnici, naše kolege alumni, iz alumnija, znači naši bivši studenti, prijatelji poljoprivrednog fakulteta, u kojem će ćemo evo dodatno pokušati napraviti jednu mrežu i gledajući pozitivno ono na stajalište koje nas očekuje po pitanju osnivanja poljoprivredne odnosno agronomske komore kao takve Eh, na neki način zaštititi eh, struku agronoma, eh, ne da ona bude devolvirana u društvu, nego da ona nađe svoje određeno mjesto i na taj način ćemo u stvari pokušati povezati da u stvari imamo što je moguće veću zaposljivost naših, naših studenata. Ono što je veoma bitno i važno, želimo potaknuti kroz Erasmus Erasmus+, to je mobilnost naših studenata, ali ne samo ovaj, odlaznu mobilnost, nego svakako želimo povećati dolaznu mobilnost, rekao bih ne samo studenata, nego i nastavnika i na taj način u stvari pokušati napraviti određene iskorake. Moram reći da ono što nam slijedi sigurno u budućnosti, e, to je u stvari internacionalizacija naših studijskih programa, znači imamo e, već sada u planu uvođenje e, na odnosno na diplomskom studiju i studijskih programa na engleskom jeziku kao i na našim poslijediplomskim e, studijima, odnosno na, na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente stvarajući adekvatne, odnosno atraktivne programe. Najvjerojatnije ćemo ići u neke združene studijske programe, tako da ćemo i sa drugih e, sveučilišta, e, vanjskih dionika, znači unutar okvira Europske unije, u stvari pokušati naći jedne interdisciplinarne studijske programe koji će biti zainteresirani studenti ne samo iz Europske unije, nego i one zemlje koje su izvan EU. E Evo i samo e, za kraj, iako vjerujem da ne postoji recept jer je duga povijest napretka Poljoprivrednog fakulteta, ali za ove novije, novije i mlađe sastavnice Osječkog sveučilišta, na koji način evo napredovati i stvarno biti jedan, e, ja bih rekla, e, kreator lokalnih politika evo, u lokalnoj zajednici i kod studenata, a i kod stručnih suradnika i nastavnika? Pa svakako ono što je najvažnije resurs svakoga fakulteta, to su stvari ljudi, treba ulaziti ulagati u ljude, treba stvoriti sustav u kojima će oni biti motivirani, zaraditi i treba da se fokusirati i dati našim studentima koji su izuzetno vrijedni, ali im treba stvoriti mogućnost i način da oni svoju kreativnost, i inovativnost na neki način pokažu i dokažu. Prema tome mi smo u postupku sigurno i poljoprivrednih fakulteta i sve druge sastavnice sa nekadašnje ekskatedrije, katedre na jedan, jednu interakciju između studenta i profesora, to je na kraju krajeva i cjelokupna bolonjska polunski proces ide u tome smjeru i ako u tome budemo uspjeli i mi, a i druge sastavnice, onda nam slijedi nešto što će sigurno biti optimistično za opstanak i fakulteta e, i naših mladih ljudi. E, mislim da je to najbolji recept za sve to. A svakako u znanstvenome smislu treba se javljati na e, projekte, treba stvarati određene istraživačke timove jer samo kroz istraživačke timove i kroz e, projekte koje se nude sada u Europskoj uniji kroz različite oblike i različite suradnje ovaj možemo zasigurno e, napraviti velike iskorake i pozicionirati pojedine fakultete pa i samo učilišta, ne samo u Hrvatskoj nego i na cjelokupnom europskom prostoru kao takvome.